hagiye kubakwa icyibutso cy'urumuri rw'amahoro ku mugwa mukuru wa politiki igitega mu mwaka uza mu gusozera urugendo rw'urumuri rw'amahoro kuri uyu wa gatandatu igitega umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yanamenyesheje ko hazonubakwa igorofa igeretse inshuro zirenga cumi hafi y'icyo kibutso nyene kuva mu mwaka na mirongo ibiri na gatatu urumuri rw'amahoro ruzohora ruca mu makomine yose y'igihugu mu kiringo cy'ukwezi tumutega amatwi ni iteka ku barundi ruraduhuza tukagira amahoro mu mitima urumuri rw'amahoro kuva rutangura rwagiye ruraduha umwizero wa kazoza urumuri rw'amahoro rwaratumye twese abarundi dukanura turazirikana igihugu cyacu turabona yuko twese turi bamwe turi mu muryango umwe w'abarundi none rero tumenye kubibungabunga ntiduze dusubire kubona amabarabara asidagurika tubona atacyo twakoze ni byacu ni itunga rusange turazi neza kubwo butumwa mwabwakiriye nka nkama twarakengurutse cyane gushika abenegihugu bafitiye urumuri rw'amahoro nicyo gituma twafashe ingingo y'uko guhera mu mwaka uza urumuri rw'amahoro ruzorazunguruka mu makomine yose tuzoruha ukwezi kose kuzima ruzunguruke igihugu cyose mu makomine yose none rero ndagira ndabasabe ba buramatari ba muzitaneri ba shefu de zone abakuru b'imitumba muri muritegura guhera ubunyene mwitegure neza dushaka yuko abarundi bose bakoranako n'intoki uri nyanza aragakumva ko yakoze ku rumuri n'uwuri muri komine giteranyi babone ko bafatanya amaboko bose twunge urunani mu iterambere ry'igihugu cyacu muri gusozera urumuri rw'amahoro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarahaye agashinga intwara rumuri kagera ku miliyoni zitanu akaba basaba kwitegura uruzokurikira ubwo rugiye kumara ikiringo kitari kimenyerewe n'ubunyene tumutegabiri intwara rumuri mutangure kwitegura mutangure ubunyene kuko murazi iyo shampiyona iheze iyindi bitanguye gutegurwa ni muri iyo ntumbero intwara rumuri mu kubakengurukira nafashe ingingo y'uko ndabaha uke kugira ngo biyuhagire akuya muga kandi bace batangura kwitegura mu mwaka uza nicyo gituma nateguye akabahasha k'imiliyoni zitanu zibafashe kwitegura tuze dushike mu mwaka uza dutegura neza urumuri rw'amahoro ruzunguruka igihugu cyose mutegure abanonotsi intara yose ababura amatari bategura abanonotsi bazoza barabafasha kugira ngo mugire intege kugira ngo mushobore kugira urwo rugendo kandi turuheze amahoro radiyo isanganira muramvya imwaro igitega karuzi bubanza cibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe impene ibihumbi mirongo itandatu na bibiri n'amajana ane hamwe n'intama ibihumbi mirongo itatu n'amajana umunani nizo zigiye kuronswa urucanco rwo kuzikingira karanda nk'uko mu buyobozi bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi bubanza babimenyesha iryo sekeza rikaba rizotangura kuva kuri uyu wa mbere igenekerezo rya cumi na kane munyonyo mu gihe aborozi twaganiriye bidoga ko batabimenyeshejwe ndetse ko batazi icyo gikorwa aho kizobera ko abazobikora bazozisanga mu mararo yazo canke zizojanwa ahandi umuyobozi wa DPA bubanza asigura ko ico gikorwa camenyeshejwe aborozi nka bose n'ubu ihimiriza ngo rirabandanya abajejwe ubworozi bafadikanije n'abarongoye intwaro ngo babandanye bahimiriza aborozi ko bokwitaba iryo sekeza rizobera ku biro vy'amazone nk'uko Emmanuel Ndikubaganwa arongoye DPAE Bubanza abimenyesha akanasaba aborozi bose kwitaba iryo sekeza kugira ngo bakingire ibitungwa byabo Special Task Abanyani Bubanza Radio Isanganiro bipfanye n'ingene mu ntara ya Kayanza hari abantu benshi igurirana ry'abantu ego mbona umenga ubwo buryo ni byiza umuntu yobukurikiza bivanye n'ingene igurirana ry'abantu kubyara abana benshi ari ikibazo ubu no kuva na kera ni ikibazo kubyara abana benshi urabona biratera ingorane mu miryango cyane cyane nk'umuntu adafise amikoro urabona yuko ari ingorane jewe n'ukuri ndabona ko n'ukuri abenshi abonyumva bovyijukira n'ukuri nta ngorane kandi mu nyuma zaho bobona akarusho urabona hariho abavyara bakarenza kujya ku byangingo umuntu kubera iby'amatongo yazi umuntu aba akwiye kugeza nko kuri batatu cyangwa bane kuko baba bahageje nagiye bana ari nkibyara genda ndazi ko ntorengeje abana batatu bagoje kubera ntakibyara urusaba yuko abo babigira yuko bobyikuramwo bakabyara bake bakwiye kurugero kwiyugaza burundu n'amakosa kuko utegerezwa kubyara ku rugero wogenda kuko ntushoboye kuba we wokwigwanira kugira uronke ingene ubyara utagiye kubuza ntigikunda mugabo utegerezwa kwiyubara we nyine ukamenya ati ninabyara abana batatu bakurikirana nta n'umwe ari buje kuzana amazi ngo azomfashe cabure nta n'umwe muri aba azotora isuka ngo aje kurima umunsi umwe wonyine ntigikunda none wumva woguma muri ubwo buryo bwo kuvuga ngo ugomba ugume wiyugaje wiyugare mu mubiri uheze hanyuma hirya y'ejo hari iyindi ngaruka izoza kuko kwiyugaza kuko hari indwara nyinshi zituma zikurikira umuntu yiyugaje burundu bararwaye no gupfa baraba muraca mugacana ayandi mu ngaburo umushakashatsi mu bijyanye n'ingaburo amababi y'ipera arinda indwara zitandukanye harimo n'izifatira mu muhogo amababi y'amapera aba afise ubushobozi bwo kugabanya amainflamasiyo ashobora kuba yabaye mu mara bigatuma amara yacu amererwa neza mbere bikaturinda za ndwara zifatira mu mara n'igihe ukunda kwama uriko urababara mu menyo amababi y'amapera arashobora gufasha mu kurinda amamikorobe ubwandu butandukanye bushobora kwaka indaro mu kanwa cyangwa se muri cavite ibyo bigatuma urindwa kenshi kwa murikora babara mu kanwa canke mu menyo mbere bikarinda na bwa bwandu bita carie dentaire n'izindi ndwara zitandukanye zifatira mu kanwa ukunda kubabara mu muhogo igihe ukoresheje amapera wayasekuye ukoresha nka ji yayo canke ukoresha nk'icayi cayo birashobora kugabanya ububabare uburibwe bushobora kuba buriko buratubangamira mu muhogo wacu mbere n'igihe kenshi ushobora kuba ufise n'umucanwa birashobora kugabanya umuriro utewe n'ivyo bintu arafasha no ku ngwara kanseri yo mu ruhago kanseri de la prostate amantioxide abiri mu mababi y'amapera basanze bishobora gufasha mu kurinda icyo bita stress oxidative ituma mwaramutse canke mwiriwe bivana naho mudukurikirana muherereye kaze muri makuru yandikwa n'ibinyamakuru ufise urupapuro kugira yemererwe uburusho mu mwaka wa kabiri nivyandikwa n'ikinyamakuru La Voix de l'Enseignant nkuko biri mu itangazo rihamagarira abigisha gutanga makete yerekana uko bahembwa abayobozi b'amashure basigura ko utazotanga urwo rupapuro atazoja ku rutonde rw'abazohabwa uburusho bw'imishahara muri ya politike nshasha y'imishahara ni muri urwo rupapuro hasomwa umugwi amagarade yisungwa ugire abakozi ba leta baronswe agashahara kabo ko kukwezi kwezi vyandikwa n'ico kinyamakuru ico kinyamakuru kikibaza kuki umwigisha wenyene ari we aja kurondera iyo dosiye mu gihe azi ko amadosiye akorerwa mu gisata kijejwe abakozi n'akazi kandi arico kiza ukuntu umwuga w'abigisha uri gutera imbere canke ibijenye n'abandi bakozi ba leta uko byandikwa n'ico kinyamakuru ni vyibazwa n'umwanditsi avuga ku bimenyetso bishigwa mu ngiro vya politike nshasha y'imishahara vyategerezwa gutangurana n'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa gatatu sigura ko ikete ritanga amanota that hari ku mutwe ikimenyetso cy'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi ahugiye icy'ubushikiranganji bw'indero uyu mwigisha akukira ibyo bigasigura kandi impamvu abigisha birukira mu mabanki ababikira imishahara icyo kinyamakuru kikandika kandi ko uko tuyihangana kw'abigisha biri mu bituma ishigwa mu ngiro ry'iyo politike ijanye n'ubusumbasumbane bw'imishahara ryarindiriwe cyane riteba abaguzi bo mu ntara y'abururi bafise ubwoba ku bukene bw'ibifungurwa bimwe bimwe nk'ibigori ibi ibiharage ibimerera mu kuzimu hamwe n'imboga byandikwa n'itorokanirizo ry'amakuru ABP byabonye ko mu gihe hihutishijwe gukura ibigega mu masoko bizotuma ibiciro biduga cyane mugenzi wacu atanga akaruriro ku kiro cy'ibigori kuri uno munsi gihugwa ibihumbi bibiri n'ijana ibiharage ubwoko bwa nyuma ikiro ikageze ku bihumbi bibiri umufuko w'ibijumbu ugugwa mu mafaranga ibihumbi bibiri mu gihe ibiciro by'imboga z'ibyatsi byaduze inshuro zibiri icyo kinyamakuru candika ko naho biri uko ikiro cy'ibiraya kitahindutse cyagumye ku mafaranga ari hagati y'igihumbi n'igihumbi n'ijana mu gihe igiciro cy'amavuta y'amamesa cyagabanutse muri icyo kiringo nyene aho akabido kajyamo amaritiro atanu kavuye ku mafaranga ibihumbi mirongo ibiri na bitatu kajya ku mafaranga ibihumbi cumi n'umunani iryo tororokanizo ry'amakuru wa bepe rikandika kandi ko abanyagihugu bataye umwizero kuko icyo ryiyongereye kugera ku mezi abiri mu gihe bari bazi ko bagiye kwiruhutsa mu gihe abaremyi batangiye gutera imbuto za mbere z'ibigori batagira umwavu w'ikizungu muri uku kwezi kwa munyonyo nk'uko biri mu byandikwa n'iryo tororokanizo ry'amakuru wa bepe ngo kuko ibiro bijejwe uburimyi mu ntara y'ubururu bafise dolomi isanzwe ikoreshwa mu kugabanya umururazi w'isindimwa hamwe na kase rifasha mu kubagara mu gihe ubu abarimyi bakeneye umwavu wa DAP amakuru ashikirizwa n'imyamakuru kubwo ikinyamakuru Burundi Eco cishimikije inkuru zitangwa n'ikinyamakuru Business Daily Africa zikanasubirwamo n'ikinyamakuru Agence Ecofel gufungura nabi kurashobora kwinjirana aka karere kubera uruzuba rubandanya kubangamira bigatuma n'urudandazwa njabukambibe rugoyagoya mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko ico kinyamakuru candika ko leta Tanzania yahisemo kuvyorosha mu gutanga impusha zo kwinjiza ibigori iyo ngingo kuri urwo rudandazwa ikaba yafashwe bitewe n'uko umwimbu witezwe uno mwaka udashemeye bivuye ku ruzuba icyo gihugu gisanzwe ari nacyo ca mbere kimura ibigori ku bwinshi muri afurika y'ubuseruko caronse umwimbu ungana n'itoni imiliyoni zitanu n'ibice icyenda mu gihe mu mwaka uheze cimuye itoni ni miliyoni indwi ibi byategerezwa kugabanura inyongera ku rugero rw'ibigori bishorwa hanze kugera ku itoni ibihumbi ijana uno mwaka mu gihe mu mwaka uheze byari ibihumbi amajana umunani nk'uko bibandanya bishikirizwa na mugenzi wacu ikinyamakuru igihugu cya Kenya conyene kirabangamiwe n'iduga ry'ibiciro by'intete z'ibigori mu masoko rituruka ku ruzuba rwabaye rwinshi ikiyongera ko abaganda babyinjiza bahitamo kubirungika mu gihugu ca Sudani y'amajyepfo kubera ibiciro bimirika ku isoko yaho turangirize amakuru yandikwa n'ibinyamakuru ku kinyamakuru net presse gishira ku mugaragaro itangazo ry'umunyamabanga mukuru wa oni antonio guterres ryerekana ko hafatiwe ku bitegekanywa hagati mu kwezi kwa munyonyo abantu bagera ku miriyaride munani ku isi bazoshikirwa muri iryo tangazo ry'umutwe uvuga uti abantu imiriyaride munani bagengwa n'ubuntu bumwe uwo arongoye oni yicuza kubona imiriyaride n'imiriyaride z'abantu babayeho nabi amamiliyoni amajana bugarijwe n'inzara eka mbere n'ikigoyi ni benshi bidasanzwe biyunguruza baja ahana hariya kugira barondere uburyo bwotuma bava mu ngorane zibahanze bahunga imyenda n'uruhombo intambara n'ibiza bituruka ku ihindagurika ry'ibihe